radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 466 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama la Ràdio Lliure de Sabadell. Això és el pim-pam-pum i avui iniciem una nova temporada. Primer, però, com sempre, començarem presentant les companyes que tenim avui a la taula del programa. El primer a ser presentat, aquest que no falla mai, aquest que tira temazaranga no és patarran, sí que toca les tecles de mil amors, és el nostre reverendo Tecles. Què passa, guapo? Ei, què passa? Nova temporada, que bé. Quantes ganes, quantes ganes. Tenim problemes tècnics, potser, però, però seguirem endavant. Sí. Eh, no res, encantat d'estar de, de, aquí. Un, una temporada més, començarem el primer programa, serà avui aquí acompanyant a la gent de Can Capablanca amb el pregó i tal, donant tret de sortida a la festa major. I tant. I, i res, encantadíssim. Molt bé. A la seva banda, un altre tiro fijo, un altre que fa trontollar els fonaments de Can Capablanca amb cada tema no que tira, directe des de Castellà del Vallès, perdó, directe des de Barberà del Vallès, en denominació d'origen castellà, és el nostre estimadíssim Pou! Perdonadíssim, aquí castellà sempre al cor, de fet, la setmana que ve, ara que estem de festa major aquí a Sabadell, la setmana que ve és festa major de castellà, que per un any no coincideix, que aquestes coses són molt importants, perquè molts cops, masses cops coincideix amb dues festes. I tant però quan es pot celebrar amb calma, les, amb calma no és la paraula, però eh, per separat les dues festes sempre fa patxoca. Molt bé. I aquest que us parla jo mateix sóc l'Isma, una mica impresentable sí que soc, i res, mhm. tenim moltes ganes d'encetar la nova temporada, d'encetar aquest programa tan especial i de que flueixi aquesta ràdio trama que tant ens estimem. Sí, avui comencem la temporada i un fem amb un programa d'allò més especial, ja que, ja que tindrem connexió en directe amb el pregó alternatiu i el tradicional xupinasso, i és que avui comença la millor festa major dels països catalans, la festa major de les barraques de Sabadell. Iepa, què passa, Can Capa? Com va aquesta festa major? Molt bé, avui encetem la nova temporada, una temporada que esperem vingui carregada de bona música combativa, entrevistes a molts grups i bandes i les nostres seccions habituals com són la secció Foli Setan, llibres combatius i i Dona. Avui tornem, Tornem a la càrrega i tornem amb la voluntat d'oferir-vos setmana rere setmana una selecció de la millor música de trinxera, amb diversitat de gèneres musicals i amb grups i cantants d'aquí i d'arreu del món. Tornem per oferir-vos diferents continguts de temàtiques polítiques i socials que abordem ja siguin a la dedicatòria del programa o a les diferents seccions. Tornem fent programes amb el programari lliure perquè som anticapitalistes i narrats en català perquè és la nostra llengua i la pensem defensar fins a les últimes conseqüències. I tornem per continuar, com portem fent des de l'any 2009, donant veu a la sense veu. Així que lligueu-vos bé els cinturons perquè això és, i així comença el Pim Pam Pum. Vamos! Vinga, va, som-hi! Anem a part de música, que és el que més ens agrada. Avui tenim un programa molt especial amb pregó i amb, i amb xupinazo de festa major de, de Sabadell, però primer posarem uns temilles mentre no arriba la gent de, del casal per, per fer tots aquests actes. I el primer em sembla que el tiro jo, perquè ja em teniu així acostumat, per tant aniré de cara a barraca. Porto a Dion Bonfield, que és una cantant britànica de soul nascuda al febrer de 1996. És a més presentadora de televisió i personalitat te televisiva us portem un tema des del seu àlbum de debut, Introducing Dion Bonfield, que va veure la llum al 2009 i fou editat pel seger discogràfic d'Amy Winehouse Lioness Records. Us deixem amb totes vosaltres amb O. Henry. Temasso per començar, Dion Bonfield i aquest O. Henry per a totes vosaltres. Eh, encara, encara amb la retina a l'últim programa que vam, que vam fer aquí a, a Radio Trama, amb les tres que va ser un programazo, si no l'heu escoltat ja trigueu a anar a la web de Radio Trama i més música combativa. Seguim amb una primera ronda, avui en tenim sis i ara és el següent a passar per, per, per, la, per les cançons és el mestre Tecles. Què portes, guapo? Mireu, jo avui us porto una selecció de, de cançons de bandes que he vist aquest estiu. Molt bé, eh? carai. Concretament en, en dos festes majors de, ah. de, de per aquí, de, de Barna. 3 i 3? 2 i 4. Uau. Sí, sí, sí. Comencem amb les més recents, que vaig anar a les festes de, de Sants, mm -hmm. concretament a, a, a l'apartat, perquè hi ha diverses, i vaig anar a la de, com es diu, l'Horta com era l'horta... Un, un hort ocupat, uh -huh. l'horta no sé què, no me'n recordo ara el nom, em sap greu. I allí cantaven eh, dos MCs, dos xavales, que són la Laura X, que ja l'hem conegut uh -huh. aquí al sí? Pim Pam Pum, i també la NECA, que aquesta no la tenim vista aquí al Pim Pam Pum, però la coneixerem a la següent cançó. A la primera porto la X... Bueno, no, perdona, perdona, perdona, perquè aquelles, aquestes dos cantaven al, al, fent el concert juntes, vale? o sigui, no era una primer i després l'altra, sinó les, do, les dues alhora. I va haver una cançó que van agafar, col·labora, d'una altra rapera que es diu La Mia, sí. Mm -hmm vale, que aquesta em sembla que sí que sí. ha vingut aquí el pim-pam-pum. Vale, doncs porto una cançó de la Mia, em col·labora amb la Laura X. Ole. Wow. I és el directe eh, l'Horta Alliberada, es diu. L'Horta Alliberada, correcte. És directe allà, no? És una altra gravació, no? Sí, sí, és una cosa que tenen al, al seu canal de YouTube. Wow. No, no, no vaig gravar el, ah, el, el vol en directe. <laughs> Podries, eh? Podria, podria. M'hi podria dedicar, però no, no és el cas. Així que us deixo amb el temazo de La Mia i X, que es diu En pleno siglo XXI. Som-hi! en pleno siglo XXI, que controla el presente, controla el pasado. en pleno siglo XXI, quien controla el pasado, controla el futuro. en pleno siglo XXI, con todo lo que ha pasado, no perdemos el rumbo, ¿no? en pleno siglo XXI luego aprendemos a cuidarnos. Ahora todo va de curarse, ahoga esta lógica de remedios, de perdones, de perdernos en rencores. En ONGs, en parches, no son soluciones, son baches. La rueda sigue con sus rápidas vorágines, siguen siendo los mismos los que limpian mocasines. Dicen que es evolución todo lo que vives naturales, estas raíces. ¿Qué dices? Hasta que la ciencia saque otro estudio, yo me voy para mi estudio, para intentar entender todo este infundio. Y digo, hostias, qué embustero. No me lo vendas como eterno, aunque a veces lo sienta tan chupiterno Que lo nuestro aún está tierno, pero desde luego más honesto que morir en este infierno que lo nuestro aún está tierno, pero desde luego mejor que vivir en este cementerio. Si ya no me quedan balas ni ganas, si el presente es un fracaso, sin el futuro. Si el infierno está en mi mente, quien construyó tu muro, que sembró este ego apático, esta libertad raquítica. día hablando de tácticas, de ser más estratégicas. No existen fórmulas mágicas. Y yo buscando más oxígeno, dejando atrás el duelo, ser semilla para romper el suelo. Progreso en policías, reprimir Google Glasses y cambales de goma. Entreguen un gratis. Ay, sí, nos maten, pero casi sea la money. Al expreso oasis en busca la tegua family. Vides que valen main, según privilegios Treta la vida, y y con nexis. O que está parálisis muchas plaques Y necesite cambios en aquel monarchy el sabenzo en per y no pel común, que está tras tècnics, fent factores per factors les altres es moren, que facen puren las races mentre animals extingueixen, que otras pasen fronteres, no que travessen personas que pasen no que transgredeixen, cuestionan les bases que después de tants segles seguim passi amb enormes y curran peraltres. per altres. Prefiero la inconsciencia que la inercia, la certeza que nos atan y medican con su química. Y humillan y maltratan, naturaleza sádica, la esencia del poder y su mecánica no Buscando soluciones auténticas, ser parte de la máquina chica es una cuestión histórica. Vine a poner el cuerpo a que me partan la boca, que lo que oye que te follen por sistema con su sistema política. Y en pleno siglo XXI, quien controla el presente, controla el pasado. Y en pleno siglo XXI, quien controla el pasado, controla el futuro. Y en pleno siglo XXI, con todo lo que ha pasado, no perdemos el rumbo, no. siglo XXI. Bé, eh, eh. eh, la mia... Bon flow, eh, aquí. Acompanyada de Laura X. Molt bé. Molt bé. Fantàstica, Vaya fantàstica... Trio. Vaya trio que, que, que vam muntar allà a l'escenari a Sants, la Mia <laughs> X i, i la NECA que totes elles tenen col·labores entre elles, o sigui, vas als seus canals respectius i, i està ple de cançons unes amb les altres. Això mola també perquè vas a un directe i no saps ben bé qui pot arribar a, pujar, no? a, a sortir allà, perquè al final vas una, però amb, si van entrant col·labores i tal, va variant i et poden sortir exacte. temazos que coneixes, clar, exacte, exacte. com aquest. Semblant al flow que hi ha entre, entre l'Anyest i la Curta del Raval, mm -hmm, el mhm. DJ Espera... Sí, sí, sí, molt guai, molt guai. Vale, doncs més música combativa, seguim en primera ronda, ara és el mestre Pou que l'acaba. Sí, acabarem la primera ronda de 6 uh, eh, d'aquest revòlver. Uh, posarem una cançó dedicada directament al Piso, al nostre col·lega de Xiclana, uh, que des d'aquí li enviem una forta abraçada, que sempre el tenim al nostre tant, cor. Me'n recordo uh, el, quan va ser, fa dos anys o així, que el va tocar... El programa 400 que va tocar aquí baix, a, a la quartera. A la quartera, i mare meva, quina bogeria que hi va haver de directe aquí. Sí. Doncs eh, dic una, que... Una abraçada a Pizu, hòstia. <laughs> dic que dediquem aquesta cançó a ell perquè és una cançó feta per Rebeca Puesta, que era la seva banda més de punt que tenia quan sí. estava com a cantautor sol. I posarem un, un himne, que és Gato Negro. Uh, he estat temptadíssim de, de posar la versió de l'Aquila amb, amb el Manu, que, que és brutal, però he dit no, espera, anem a posar l'original de, de, de Rebeca, que s'ho mereix. Que és més tranquil·la, com és a primera ronda. És igual de tranquil·la, <laughs> però no havia sonat encara, és un delicte, i res, doncs com que ens encanta fer delictes i, i, i ah, posar-nos ah, en ah. jardins, doncs posarem <laughs> una cançó, aquest himne de Gato Negro. Som-hi! tremenda, tremenda, tremendíssima. Rebeca Puesta, espectacular el nostre col·lega Pizu. Eh, bueno, no, un, himne, un himne i efectivament un delicte que no hagués sonat. Anem amb, amb una altra cançó, anem ja a encetar... Per, per cert, ens havia passat que marxés la llum i se'ns apaguessin les màquines, sí, però, però mai que... marxés el llum. Sí, que ens quedéssim a les fosques, que tot sí. funcioni, però ens quedem a les fosques i això és, és nou. Sí. Ara estem a una cova, 100%. <laughs> bueno, estem aquí al nostre sort de, petit Sort cau. de les pantalles dels ordenadors que ens deixen veure alguna cosa. Sí patirem avui. Vale, pues la, segona, la segona ronda comença amb Caliza, que és una banda barcelonina creada l'any 2020 que proposa una barreja d'estils fusionant reggae, drum and bass i rap amb bases electròniques. El grup el formen Carla, Rod i Vic i fan una barreja de festa amb un missatge de consciència social que resulta única gràcies a les seves diverses influències musicals. Des del seu treball Quimera del 2022 us deixem amb aquest reggaeton perquè el balleu i el gaudiu. Que el reggaeton Y ahora lo baila hasta que parta la pista, mamá. Yo que creía que el reggaetón era machista. Y ahora lo baila hasta que parta la pista, mamá. Yo solo quiero ser feminista. Ahora ya sé que el machista era el artista. Nos juntamos tres cuando tocaron las doce. No recuerdo el final de la noche. Me miró, me bailó, hubo roce y luego finge que no me conoce. Vuélveme a bailar pa que olvide el frío del lugar. Vuélvete a acercar y agáchate lento, suave. Yo que creía que el reggaetón era machista y ahora lo baila hasta que parta la pista, mamá solo quiero ser feminista. Ahora ya sé que el machista era el artista. Me deja caer que queda hoy con su coche, las compas se quedan y yo no sé qué hacer. Me invita a beber hielo de día pa' que olvide el frío del lugar. Vuélvete a acercar y agáchate lento, suave. Yo que creía que el reggaetón era machista y ahora lo baila hasta que parta la pista. Mamá, yo solo quiero ser feminista. Ahora ya sé que el machista era la que olvide el frío del lugar. Vuélvete a acercar y agáchate lento, suave. Yo que creía que el reggaetón era machista y ahora lo bailo hasta que parta la pista. Mamá, yo solo quiero ser feminista. Ahora ya sé que el machista era Eren Caliza des de Barcelona, des del seu treball Quimera del 2022 i aquest temazo que acabo d'escoltar que portava com a títol reggaeton. Vale, pues, eh, estem sense llum, però sense llum i tot intentarem, intentarem seguir endavant. Ho farem ara amb la programació musical de les barraques de Sabadell d'aquest 2023. Eh, què tenim, què tenim aquest any? Mira, pues, divendres tenim Sobre Migata, Trapi, oh. Trapi Sound i Rudimentari. Eh? O sigui, divendres ja, ja ve carregat. Joder. Dissabte hi ha bolazo de Aguacate Band, diumenge hi ha bolazo de Crim Toma. i dilluns hi ha sessió una sarrangana de la Rudegel eh, eh, Club. Rodegel Club, sí, sí, sí. sí Aquest sí, col·lectiu clar. de DJs de Sabadell que estan partint la pana també i que, i que des d'aquí els hi desitgem sempre el, el bo i millor. Tot això allà a l'Eix Macià, no? Tot això a l'Eix Macià, així és. I, i després d'aquest temazo que acabeu d'escoltar de Caliza, ara és el torn del mestre Tecles que tira la seva segona bala. Què portes, guapo? Doncs com us comentava abans, una altra de les fem de, que va tocar allà a, l'Horta Alliberada de Sants era la Neca, que és una noia que és d'Alacant, però que està fincada aquí des de fa temps, tinc entès. I, i re, porto una cançó que es diu A ti mujer i bueno, us podeu imaginar una mica per on van, eh, per on van els trets. I tant. I és que és una lacra que no para. Aquesta setmana mateix un, sí, sí. un parell més de, de dones assassinades per la seva parella o exparella. Només durant l'estiu 14 és... És, és que és algo... És, eh, és escalofriant, com es diuen... Bueno, escalofriant. Sí. Apostoflant. <laughs> Però en negatiu. Sí. Desapostoflant. doncs això, us deixo amb NECA i el temacle ti, Mujer. Som-hi. Escena en la cocina, no puede estar pasando, él viene borracho está cambiando. Promesas en vano, palabras que volaron. Las lágrimas que sientas son la causa de su mano. Otro golpe más que se suma y la aguanta. Otra queda más de la cual no se levanta. Morados tan solo sin secuelas. Ella no está dentro en aquel corazón que murió de pena. pase y vean a una mujer cohibida, maltratada por el hombre que la quiere y la domina. Llantos, gritos y silencio. Reacción comentarios necios. No quiere oír, no quiere saber cuál es el precio de su fin. Arriesga y pierde, no entiende que a su lado y se haga más pequeña a medida que él se ensaña. palos no se aprenda se ser un cobarde. Y nota cómo duele el frío de su cuerpo. Y nota cómo desvanece el calor de su aliento. Y nota las pocas fuerzas que se agotan. Siente que está muerta porque ha visto la derrota. Coger y salir, huir de la rutina. Exprime su mente hasta que esta esté vacía. Pero el tiempo la domina, la nostalgia no se olvida. Hoy bebe de sus lágrima que nunca termina. Trajo flores y esta vez no pudo perdonar. No podía hablar, él solo lloraba. Penas empapadas, corazón con hecho cristal, su vida chatriza. La mató porque la amaba. Uh. És una gravació que el so no és el millor del món perquè quan va començar, és una de les seves primeres cançons i quan va començar encara no tenia els recursos per, per gravar-ho amb un so més, més net, diguéssim. Mm però tota l'energia, les lletres combatives ja, ja hi eren des dels inicis i, molt guapa. I ens encanta. Molt guapa. La veritat és que excel·lent una, una vegada més la proposta del mestre Tecles. Continuem amb, amb aquesta segona ronda, ara l'acaba el mestre Pou. Com, com vas? Què és el que portes? Doncs eh, portem, juguem des de casa amb Casparrata, eh, una mica amb el tema... Eh, amb, el, amb el que veníem abans, no? Sí, Sí, perquè, primer, aquesta cançó tampoc havia sonat mai, la de Cuando Johnny agarró de la, la tostadora, Uh, és de la, la maqueta, o sigui, el primer CD, fa moltíssims anys d'això ja, de que es parlat als inicis, però també és un altre dels temes candents que, que estan passant tant, de que van dient de que són crims masclistes, de quan maten les dones i tal, no són crims, són assassinats. Un crim eh, té molta variant, això no només és un crim, és un assassinat amb tota regla. I Reus, deixarem amb Casparrata amb un temazo de la maqueta que també, seguint l'estela, tampoc és que soni molt bé, però <laughs> no passarà res. <laughs> Així que res, quan Johnny... Que, que això ve de quan Johnny agarró su fusil, que és una sí. pel·li de... Mm Mm, mm, clàssica de guerra que, que és un que està una spoilers uh, que està una camilla i un soldat que no té ni braços ni cames de fet i, i no pot ni parlar i, i és molt angustiosa la, la pel·lícula doncs crec segurament si no no sé d'on ve uh, ve d'aquí aquest nom d'aquesta cançó amb Casparratos de Sem amb quan Johnny agarró la tostadora traído el va el ser ser Llegó la hora de pagar por todo. La cita con el destino. Eres un cabrón. Soy la solución. Electrocución. Eres un cabrón. Soy la solución. Electrocución. Morirá. Tu mente te dice. Morirá. Para ti te repites. Morirá. En el fondo lo quieres. Morirá. ¡Guaray! Ahora ya todo está listo, yo podría echarme atrás Dejo en la la cortina y alucina, vecina La vida de papá termina uh, uh, uh, Apostoflant, Apostoflant. Ara, ara sí. Ara sí. Sí, és allò que si no eh, que has a tres cops i ja van dos, eh, passen coses, o el, de voto, de voto. Jo crec que el de voto ja es, es, està entrant a Sabadell. Sí. sí. <laughs> Hi ha una alarma aquí al pim-pam-pum a dalt que salta la llum quan, quan el de voto està entrant a Sabadell. Sí, que que, que també toquen per festes a Sabadell, toquen, si no estic equivocat, demà. Demà. Mm. I toquen en un festival amb diverses bandes. A la plaça... Calanya? Mm. Amb Calanya, sí, ho vaig veure. Sí, que sí. Toquen I, I altres més. Eh? A la eh? plaça sí, de la Creu sí, Alta sí. o així, em sembla que és... Bueno, amb, amb de bandes de músics locals, no? De, sí. de la Creu Alta, segurament. Segurament, segurament no. Molt bé. Cap on eh, vas, tu, Isma? Ter mira, tercera ronda. Tercera ja, ronda. Estem, no te'n vagis, ràpid, eh? no te'n vagis, Isma. Anem, Queda't amb nosaltres. Anem a posar més música combativa. Estem esperant el, el xupinazo i el pregó de part de, de la gent de, de l'MPS. I, I ara és torn que passin pel pim-pam-pum en aquesta edició 466 Bikini Kill. Mítica uh, banda uh. d'Olimpia a Washington, actives del 2000, del, des del 1991 al 1998 i precursores del moviment Riot Girl. La banda la formaven Kathleen Hanna, Toby Bile, Cody Wilcox i Billy Carren. Us portem un temazo extret del seu primer àlbum anomenat Revolution Still Girl Now del 1991, un temazo que dedico molt especialment a la Noe, que sempre que no ve li dedico... Sí, a Polloreta, sempre. Sempre que no ve li dedico una cançó i li envio un fort petó. Patinet un patinet també, i és un temazo que es diu Carnival i és una autèntica meravella. gran Bikini Kill. Boníssima. Sí, bueno, era, era, un, era un altre himne que no havia sonat al Pim Pam Pum i que, i que avui no podia faltar. Des de Sur Revolution Girl Still Now, aquest Carnival que, que acabeu d'escoltar, esperem que l'hagueu gaudida tant com nosaltres i, i seguim amb més música combativa perquè això no s'atura. Ara és el torn del mestre Tecles. Vinga, vinga, vinga. Doncs vaig veure la NECA i la X a les festes de Sants, uh mhm. -huh. però uns mesets abans van ser les festes del Raval, Ah. Les festes del sí, Raval, sí. i allí hi havia un bolazo també, que lo flipes, on vaig veure bandes que no havia vist mai encara, com polvodeades, Hòstia, oh, que uau. són les que venen ara. Són Boníssimes. molt màquines. Sí, vaig arribar quan ja havien començat, de fet ja estaven quasi, no acabant, però... Mm -hmm. bueno. Però vas enganxar una miqueta sí, encara. Sí, sí, sí. Un... Vaig, vaig arribar aquí, estaven dalt de l'escenari, no sé quan entrat on vaig perdre, però no vaig veure el bolo sencer. És un projectàs, eh, el d'aquesta colla, perquè fan post-punk molt ben fet. Ar ara mateix estan de gira per Alemanya sí, sí, sí, i, sí, i por ahí. No m'estranya, no m'estranya perquè apunten molt alt també les polvodeades i, i la veritat és que des d'aquí les estem seguint també molt a nivell de xarxes i tal, i és, és una banda que han tret molt poqueta cosa, de fet només tenen un parell de cançons, sí, però ojo, eh. publicat, eh? o, o sigui, de, de tenir-ne en tenen més perquè <laughs> el Pau està fent aquí brico, sí. bricomania. <laughs> MacGyver, bricomierders. <laughs> doncs el, el concert era llarg, per tant tenen cançons, però publicades en tenen tres o dos o tres, perquè, i aquesta que porto ara és l'última que van, van treure fa un meset, em sembla només, elles són Polvo de Hades i porto la cançó que es diu Hades. Fum-li! Homònim Que bé, les polvodeades... Que màquines. Que, que he de dir que a dalt de l'escenari són tot actitud, són tot espectacle, fan un fan show. Sí, fan una performance fan dins, performance, de, cada, dins sí. de cada bolo, és, és una autèntica performance de, de color, d'alegria i, de, i de reivindicació. I, i també amb la cosa sexual, així amb els com es diu, el, els que els agrada que el... Fetichisme. Fetichisme, sí. Això mateix. Latiguillos, coses de cuero, eh, cadenes, com si fossis un gos, no? Aquest sí, sí, sí. Ei, però porten fuets. Sí, sí, sí. sí ah, sí. perquè vaig veure que hi havia una noia um, a quatre grapes. Sí, oi? sí, amb la màscara aquesta, amb, amb, amb allò que et fiquen a la boca. Morrió, bola, morrió... d'aquests que... de cavalls, de tot, no? De tot, de tot. O sigui, mare, porten, porten parafernàlia per... Sí per donar i per vendre. Pues vaig veure un vídeo, no sé si era d'aquest any, del Raval i, i impressionant. Sí, sí, o sigui, segur que en directe va ser una passada. I tant. Molt bé, molt bona, molt bona tria, com sempre, Pol Bodeades. Ara ve un altre tema zarrangano de la sí? mà del mestre Pou, que portes guapo. <laughs> Els coneixes, no? Qui són? Arpa sí. Viejas. Uh! Uh, M'estic adonant de que he portat... Com molt punk. Ban banda... Sí, però bandes fetitxes per mi, per tant sí, molt ah. punk. Eh, <laughs> deixeu-me dir, ara que parlem de punk, que aquest any, enguany, el, el Correbars de, del Casal i de, oh, de l'MPS és amb temàtica punk, o sigui que ha de venir la penya amb bones crestes i, mm -hmm. i, i totes... Els que tinguin cabell. <laughs> no, i si no es pot apanyar alguna cosa. Un, uns claus aquí al cap i... L'he fet socialisme, pobre. <laughs> I tot se soluciona, no hi ha problema. O God Save calves. the Queen, que no a la Ferrés. Got, got. <laughs> Porteu el got. El got de casa, sempre. I tant. què, què, què? Doncs posarem Marpa Viejas, una banda parlant de fetitxe, fetitxe de, de meu almenys. I tant. Uh, una banda que tenim una mica abandonada, però que la veritat és que els últims CDs que han anat fent tenen temes brutals. De que és veritat que algunes cançons eh, pues són una mica més fluixes, però després hi ha algunes que són una autèntica passada com aquesta, que es caga amb tota la colla polític sencera, eh, es diu Una sola bala, no sé com ho vol fer amb una sola bala pues per solucionar-ho tot. Fila índia. Exacte, jo crec que sí, però ha de ser una bona bala, eh? Ha de ser. <laughs> però bueno, escoltem-los, aviam què diuen, aquesta gent de Llobregat. Des d'aquí, Arpa Viejas, amb tota la ràbia, amb tot el punt, des del cor. Som-hi! El dueño del dinero es el dueño de la justicia. Que joda espectacular. Des del Baix Llobregat, Arpaviejas, mai... Tiro mai fijo. Falles. Sí, sí, Tiro totalment. fijo, absolutament. Tenen molts temazos i la veritat és que val molt la pena escoltar-los. Autèntica, autèntica bandaza, Arpaviejas. Sí, sí, punk, apàtrida i... I, I cru, i cru molt, sí, sí. Un, un, una proposta molt crua, molt, molt ben portada endavant, molt amb, amb, lletres molt, mm. sí, amb lletres molt ben trobades i molt genuïna, i bueno, una autèntica joia que, que us hem ofert en aquesta edició 466 Eh, estem esperant a la gent de, de l'MPS a, a que vinguin a fer el pregó. De moment ens han pujat quintos, ens han pujat una safata amb pizzas, jo crec que vol pizzas dir... vegetarianes, o sigui que... Sí, calma, però, no? Però xarrups no ens n'han portat cap, oh, eh? Jo, oh, que, però jo que, no, que som aquí? No, no vull dir res, eh? Però, però <laughs> això que és som així. Jo els prefereixo després de sopar, eh? Ja... Per mi està bé, per mi està bé. Què està passant en aquest programa? O sigui... Bueno, i, i també parlàvem no, que no, no, no ens hem referit a, a les nostres companyes que avui no estan aquí, que sempre les trobem molt a faltar, com són el Manolo, l'Eric i, i la Noé. No sé parles. A la Noé sí que li has enviat un patinet. Sempre, però... sempre, ja ho sabeu. <laughs> però no sé de qui parles, no, pues, no em pues, sonen. Doncs pues tinc ganes de que, de que vinguin, totes tres, i que, i que puguem fer aquí programilla. El Manolo m'has explicat que està perdut per, allà, per França, no? Està per França, sense mòbil, és, és un autèntic caos. <laughs> I... No està perdut, ell, ell, ell sap on està. Sí, no? sí, vull sí, dir, sí. No és que, vull dir, hem de trucar emergències de no, que s'ha perdut. No, no, no. I... <laughs> No, no costa res, si, si està perdut, millor trucar emergències. No, no, deixa, no? deixa, segur. deixa que si està perdut, perdut, convençut, eh? Es trobarà segur. Vale. Ja ho sabem, que es troba fàcilment. Bueno, però no cal que es trobi... Vull dir, no m'interessa saber si es troba molt a fons, si si es palpa, vull dir, no, no és això el, no, el eh? tema. El tema és si està deslocalitzat i... i no, pot... que està no? França. Havíem dit que no hi haurien jardins i ara que s'ha obert l'escletxa d'un possible... Que, que hem de fer una mica de temps, ve que el Pau desbocat. Sí, sí, sí. sí. De més, eh? Ha vingut amb, amb ganes, ganes eh? amb ganes. Ai. Amb les urpes afilades. <laughs> amb les dents afilades és un grup de punk. Sí, eh? <laughs> Uns clàssics. Vale, pues, si, si no tenim encara pregó, tenim més música, perquè una altra cosa no, però música eh, en tenim per donar Perquè per la, la nostra idea, o la teva idea almenys, era que fos a mig programa, no? que ara estem a l'Equador. Eh, Exactament, exactament. Més o menys, bueno, així, ah. així seria. Però és igual, si jo quan, música... quan veguem algú de la, de la comissió de festes apareix per aquí, doncs a la següent cançó... Eh, això mateix. Pausa i vinga. De I moment... si fa falta fem més rondes, eh? No Clar que res. sí, ja buscarem cançons, això no em faltarà. Vale, pues si anem amb més cançons, la següent és una de, de Penny Cooks, que és, una, és un quartet barceloní format l'estiu del 2009. Són Adrià a la veu, Héctor al baix, Pablo a la batera i Ignasi a la guitarra, amb una proposta clara. Ells volen tocar punt com es feia als anys 70, jutgeu vosaltres mateixes si ho han aconseguit. Us... Ja, sí, ja veureu com sí. <laughs> Spoiler, sí. Sí, sí, sí. Us portem extreta de l'àlbum Devil's Kids amb, amb Gypsies, que va veure la llum al 2013, una joia titulada It's My Life. Enjoy, penya! Thank you. Penny Cooks fent les delícies aquí al Pim Pam Pum, It's My Life, espectacular des del Devil's Kids and Gypsies. It's now or never. Sí, eh? estàveu amb, amb la de Bon Jovi, eh, cabrons? Doncs pues no, és la de Penny Cooks, que és molt més guapa que la d'aquella colla de, de replegats. I Cat FM. No, no, no, no. No, la que s'ha dedicat és una altra ja. És una altra, és una altra, és una altra. Manu, eh, i Cat fa poc que... Que ens patrocina? El nostre, no, el nostre col·lega de, de Sigelpa eh, i de, i de Família Fracàs, en Pol, que té un grup de versions molt ben parit, han fet una, unes versionasses per un programa d'ICAT que, ah. que he estat escoltant una sí. mica i, bueno, més enllà de si és ICAT, eh, ojo, eh, bona carrada. Eh? Com es diu el grup? Hòstia, ara em pillaràs, tio, ara em pillaràs. Perfecte. Sí, no, ara... ara, ara no, però... Ara és el que buscàvem. Busca Wikipedia, que sortirà el Pol allà. És algo de punk covers o algo així, però... Ah, però punk rock covers, sí. Algo així, algo ah, així. Ah, molt por, bé. por va la cosa. Molt bé, com s'ha semblat la de Cooks? Bé, però el so setantero jo l'he vist més noventero, sí, no? Està sí, eh? tant... Sí, sí. Ah, sí, eh? Està massa però, bueno, ben potser depèn de la cançó van més per aquí o més per allà. Fan això, eh? L'altra que, que més em sona, la de Down the Earth and Ground, eh, també és una miqueta per la mateixa banda, van. Bon Jovi sí que era setantero. 70 no, no. però... No. 80, o sigui, dels 90 ja. també, però 80 jo crec que sí que fa 80. I si no, doncs ho diem, que pugi algú d'aquí baix i que ens pegui. No estaria malament, penya, ja sabeu. Pugeu, pagar, pagar No, pugeu no. xerrups i hòsties. Vale, va, més música combativa. Eh, estem a punt de que arribi en qualsevol moment la gent de, del casal, de l'MPS, per fer el pregó i per, i per fer el xupinazo de festa major. Tenim moltes ganes temes del primer Quinto Trago també, la veritat és que... Mola molt veure el Quinto Trago des de, amb la perspectiva des d'aquí sí, dalt a la ràdio, sí, sí, sí. com fan trampes tots, perquè sempre fan trampes tots. tots sí, sí, sí, és així. es, es buiden la meitat al cap. Els esteu donant consells, no? Sí. Molt bé, doncs després d'aquesta quarta meva, ara va la quarta del Ricky, que portes bonic. Doncs me'n vaig, igual com el Pau, que s'ha anat al Baix Llobregat, uh -huh, no? jo me'n vaig cap a l'Hospi, per ahí, sí. és això, no? També sí, sí, lloc. sí. Um, són és els... el Baix Baix Llobregat, perquè el Baix Llobregat Nord... Ah, que és més cap amunt, més... Que és, cap, a... que, que és, sí, una, cap al... sí, és un oxímeron, totalment, vull dir, sí, <laughs> que és la part de més Cervelló, tota la part de dalt, Vallirana allò... Clar, i tal. tio, clar. No, però jo estic més, més avall, més, més tocant a Barna. Són els Baixa Permanent, Uà, una sí. altra banda que tocaven al, a les festes del Raval i que no havia vist mai en directe i buah! Una mica com... més a baix, si són baixa permanent, sóc que, <laughs> que hi són. <laughs> Molt bé, crec que... Sempre a baix, o sigui, és baixa i permanentment. De, de continu. <laughs> Bé, com estem avui, eh? Estem graciosets tots plegats. Molt bé. Tio de puta. Problemes tècnics. No. Doncs la veritat és que ho vaig gaudir... S'ha anat la llum, no? Sí, com sempre. això és el programa, això és el pim-pam-pum abans que se m'oblidi, deixa'm fer una salutació i una abraçada a, que sempre que hi ha un esdeveniment com avui, que, que la Lien Grossa aquí en capa, venen antics membres del Pim Pam Pum o de, la, o de la ràdio en general, com el Palli, el Lara, ara, ara, ara. els companys dels BCO, uh mhm. -huh Bueno, un dels... El Rude, el, el, el Rude Boys, de, del, del Rude Time, perdó. El Rude Time. Sí, també ai, a partir en Patch i companyia. No els he vist encara. Què, què, què, què? què? I com es diuen les que punxen discos que van punxar a Sant la, Jaume? Les Ruda Girls Club. Sí, sí, que també estaven per aquí. Sí, alguna sí. d'elles sempre hi són I tant, per aquí. I tant. Molt bé, doncs fetes les salutacions, ara ens anem amb Baixa Permanent, extret del seu disc split entre ATA i Baixa Permanent, l'split que té nom que es diu U Fosc. He triat una cançó que es diu Per por a canviar i parla una mica d'això, de coses que, que ens xoquen molt, que estan molt arraigades a la nostra cultura i que sabem que les hauríem de canviar, però costa molt perquè està molt arraigat a dins nostre, siguin comportaments, siguin... Actituds, actituds valors... No? Sí. El beure alcohol, el... no sé... Tot aquest tipus de coses i, bueno, doncs això, baixa permanent per por a canviar. Som-hi! canviar Potser vaig trigar massa veure que sóc jo Qui va cadena Potser vaig trigar massa Però al final l'error em va fer aprendre lluna. A tots aquells que el dia el van fer mal. Fuà. Buah, m'encanta Baixa Permanent. I perquè, a part de les lletres combatives, sempre parlant amb temàtiques de suport mutu, no sé, mm, aquesta solidaritat entre col·lectius, entre persones... Això no? mateix. I, I el seu missatge, el cantant eh, de baixa, eh, és una mica straight edge, no? que ah no veu ni fuma... Una mica. No, no sé si és vegeta també, però... Bueno, ah, no? Però, per, per, per consciència o per estructura hauria... Jo crec que hauria de ser-ho, però, I, I si no ho és, pots estar en camí. O, sí, bueno, sí. Sí, sí. o almenys I, té consciència. I em va agradar molt, eh, a part de les lletres que tracten tots aquests temes, també en directe, entre cançó i cançó, a l'hora de dirigir-se al públic, no? pues fent missatges així com venga, gaudiu molt però mhm. respecteu mm -hmm. els altres a l'hora del pogo molt bé, molt, no molt, tot, bé, tot, molt important no me'n recordo exactament què és el que deia però va quedar això, no? que el, cada vegada que intervenia el, el xaval molt bé. era per, per, a, per ficar un, apuntillar algo bueno, que, que a mi em semblava molt interessant. Comentaris amb consciència, que, que, exacte, que sempre, exacte. sempre són interessants i sempre són benvinguts. Molt Ens bé, encanten pues, les bandes així. La veritat és que Baixa Permanent també és una, és una banda que, que hem posat alguns temes, mm, no tenen molt, molt, molt fet encara, però des d'aquí els encoratgem a... Un disc en solitari sí, i l'esplit aquest exactament. a Mata i poca cosa més, però, però ja t'asseguro jo que trauran mandanga aquests sí. perquè Sí. Els veig posats, els veig bé. De fet, des, des dels inicis que tenim bona relació a nivell de xarxes socials amb, amb, la, gent de baixa, la, amb la bona gent de baixa permanent i des d'aquí els enviem també una forta abraçada. Vale, ara sí, ara sí, Festa Major de Sabadell, ara sí, Casal Can Capablanca, ara sí que és el moment que arriba el pregó i el xupinazo, el, el pregó alternatiu i el xupinazo del casal independentista i popular Can Capablanca, amb totes vosaltres us deixem amb el pregó i el xupinazo. Bona festa major, Sabadell! Bueno, bon vespre, Sabadell! Que s'ha sent la cosa o no s'ha sent la cosa? Vinga! Sabia, sa, sabia que em volíeu tornar a veure, eh? Com esteu? Esteu bé. M'havien dit que la plaga de paneroles estava controlada, però veig que no, eh? Hi ha molta cucaracheta per aquí. Està passant aquí. En fi, que em fa molta il·lusió tornar a estar aquí i fer aquest pregó. Com està mi gent de Justa Revolta? Eh, com estan els meus cachorros de la cripi i de la cuda? Eh? Hòsties. I els perrofles d'endavant, com estan? Aquests perroflautites. Estan bé o no? Bueno, deixeu-me també que saludi molt efusivament els meus infiltradets de ses illes. Sou els nostres herois, infiltradets, ens encanta. permeteu ne unes paraules d'agraïment per ells. Sé lo difícil que ha de ser veure, fer veure que sou demòcrates. És molt difícil fer veure això. A mi també em passa, és molt difícil. Per no parlar de lo dur que ha de ser fer-vos arracades a l'orella esquerra, tapar-vos els tatus de la CCS. El meu estimat Marlaska, eh, col·lega, us envia un saludo per vosaltres, també unes bossetes de part del PSOE gallec, per vosaltres també. Gràcies per contacte, Rubén! Sé que no estàs aquí, però t'ho faran arribar. Bé, un cop saludats, saludades, totis, tutis, tutora, tothom, tota la cosa, vull iniciar el meu pregó. Aviam, un moment. Que surto bé a la cosa de l'Instagram o no? Home, que vull posar el meu Instagram de Soc Malta Ferrers, cor vermell. Eh? Per cert, aquest estiu he fet un curset de dicció, que se'm nota o no? Que no faig tant la cosa. Sí, la cosa, la cosa. Eh? Bé, bon vespre, rojos i roges separates. Feminazis, totis, totis, tutora, tothom, tota la cosa. Estic molt contenta, molt agraïda al Casal, al Casal, perdó, que et la l'addicció, per la invitació un any més. Aquest any és especial per mi, molt especial. Com sabeu, vaig guanyar les eleccions amb majoria absoluta! Eh? Això significa que podré pagar-me el xalet a Covarruga, Sant Vicenç de Caldés, eh? qui no ho conegui. I el més important, ja no hauré de retre comptes a la Morell. Puta Morell. Que ja sabeu que era molt dura amb mi. La seva fiscalització va ser massa, va ser massa. Va ser massa, no ho podia suportar. És broma, però sisplau, ara en sèrio, ara en sèrio. No ho feu més, això de votar a friquis només pels lols. Està bé de votar d'aquesta merda. Esteu-me mi cony. Per cert, escolteu, seu contentes amb les eleccions o no? Què vol dir que no? Home, que visca el vot útil, hòstia! Hem parat a l'extrema dreta. No direu que això no us va, eh? Haver parat l'extrema dreta, sí o no? Sí o no? No esteu contentes? Putos perroflautes, cago en Déu. Alegreu aquestes cares, coi, que és festa major! Al PSC eh? ens agrada molt la gresca, ens agrada moltíssim. Sobretot la festa que els hi paguem als nostres col·leguis, als ordelers, als nostres col·leguis. Ara els tenim ben contents amb la nova ordenança de civisme. Què, què us sembla l'ordenança de civisme? Em va sortir bonica, eh? Està guapa, eh? Tantes al·legacions de merda que no s'ha llegit ningú. Ningú s'ha llegit aquesta merda que heu fotut. Amb aquesta nova ordenança podreu seguir fent gresca. No patiu, no patiu. Eh? Tots en ben endreçadets, eh? com a Barcelona, tots ben endreçadets, a la terrasseta, però quan s'acabi, tot el món a su puta casa. Ja estaria. I si no, haver escogido muerte i no sigueu pobres, hòstia! M'ha quedat tan maca aquesta ordenança. Si és que el progressisme és això, és això el progressisme. La hòstia! Per cert, suposo que hi ha gent de la crida per aquí, no? Qui hi ha de la crida per aquí? Podeu aixecar les mans, els bracets, els didets? La gent de la crida? Què passa? Hòstia, tan pocs n'hi ha? Collons! Amb la de la CUP a les eleccions? Pensava que no se'n sortirien. Però aquestes gent són ben resistents. Escolteu! No podeu deixar-vos governar tranquil·lament amb els convergents, els jerquis... No podeu? No podeu deixar de fer aquesta merda? Total, som un partit de progrés. Nosaltres marquem el rumb. Voleu que us ho demostri? Voleu que us ho demostri? Si ja ho esteu veient, hòstia, el PSOE, pensem que el és progressista amb infraestructures. La cosa va de tenir ponts, però no ponts literals. Carreteres, els falls, per això volem el quart cinturó, el quart cinturó. Sí o no? Volem el quart cinturó o no volem el quart cinturó? Quart cinturó! Joder, que no es pot dir res amb aquesta societat, de veritat! Hòstia puta, aneu a la merda! També és ser progressista, ser feminista. Ser feminista, som feministes. Jo personalment vaig anar a veure la pel·li de Barbie. Heu anat o no? Eh? Què passa amb la pel·li de Barbie? Em va agradar, em va agradar moltíssim. De fet, estic amb això. Demà, al Correbars, si veieu gent vestida de Barbie, sapigueu tots que són filles de progressistes. Bueno, va, ja, ja, ja està, que estic donant la turra. Ja vaig acabant, no sense abans dir que si no ho sabeu, he creat una nova regidoria antiplagues. Perquè clarament la ciutat el que necessitava i demanava des de feia temps. De fet, he pensat que com tots aquells col·lectius que formeu, eh, que esteu aquí, he decidit fer-vos una demostració. Una demostració de la desparasitació eh, d'aquesta regidoria antiplagues en directe, perquè sincerament ens va malament que us fes sòcies al casal. No us feu sòcies al casal, no militeu, no militeu per res, mai, no militeu al lloc, vale? Doncs això el que deia, que he convidat un treballador del nou servei antiplagues eh, perquè desparasiti d'una puta vegada tot el carrer. Així que treballador pobre, eh, pots procedir amb la desparasitació. Hòstia puta, fill de puta! No, no em fotis a mi, cabron! A la merda! Joder, las putes panarolas aquestes de merda! la. Ah! Tomar pel cul! Ah! Visca la festa mayor, popular y alternativa, hostia! Fantàstic, fantàstic aquest pregó alternatiu i aquest xupinazo aquí a Can Capa per encetar la festa major de les barraques de Sabadell i Santa Rosalia. Ha estat espectacular i, i nosaltres continuarem amb una miqueta encara més de música, encara tenim bons temes per tirar. Ara em sembla que, que després de... A mi m'ha deixat garrativat eh? tot, el, tot el parlament que han fet i tot el pregó. Ha sigut, Impressionant. Ha sigut guapíssim, s'ho han currat mogollon i, i és, és un plaer cada, cada any que estem aquí per poder-ho retransmetre. Estan vale, passant pues, doncs, coses mentrestant. Tenim, pan, tenim paneroles de, de, ha passat de, tot, de mentida aquí, aquí per l'estudi ara. Sí, hi ha una plaga. Seguim amb el flim-flam-fum. Som-hi, infla. <laughs> Què? Infla, infla. Infla, infla. Uh, mare meva, ara no sé com entrarà això, però és igual. Posarem Bé. una cançó de, que realment és de 24 idees, que és un altre grup fetitxe de hardcore de, de Barcelona, però... Ja deixes el punk i... Sí, sí, directe amb el hardcore, hardcore eh? però um, uh, versionada per uh, Milhouse. Milhouse. Yeah. Vale, m'acabo de colar molt. Que és una versió de de HHH, no és una versió de 24 idees, m'he confós, ara no amb una altra cançó. Uh, HHH, uh, Harina de Huesos Humanos, que és de Banyoles, una banda que era de Banyoles de fa temps, mm. però també de per aquí, i fa molta il·lusió que una banda pionera de Múrcia, de Cartagena, Uh, del hardcore, que era a Milhouse, que ara ha tornat, vull dir, que és Milhouse, uh, versioners grups catalans de hardcore, uh, això demostra molt com la onada de hardcore aquí va, va, va fotre ben fort, mm. exacte. Mm. I posarem una cançó mm, conya, uh, conya perquè es diu El heavy no és violència i és des del <laughs> punt de vista dels hardcoretes com el heavy metal, o sigui, se'n foten del heavy metal, el més pur estil Gigatron o Reno Renardo, però de l'època així que amb totes vosaltres us deixem Milhouse, el heavy no és violència. Canyuki! Canyuki! ¡Vamos, bèstia, que bèstia. Milhouse, sí, sí. eh? Milhouse, homenatjant HHH, també han versionat 24 idees. ac. <laughs> El Seek of Venality, sí, sí. Milhouse és una banda que ara torna a, a fer concerts, o ha tornat a fer concerts 20 anys després, i la veritat és que és una tralla i estem encantades no, des d'aquí. No. Ja, ja ho hem notat, eh? La veritat és que contundència a tope i, bueno, autèntic, autèntica bandaza, autèntic tema zarrangano. I som maquetero. Sí, sí, sí, sí. <laughs> això no es perd. Molt bé, doncs de, de Milhouse eh, anem a la cinquena ronda. Estem ja tirant les darreres bales d'aquesta edició 466. Encara queden un parell de rondes, però, però ja hem passat ben bé l'Equador. Ara és torn de que passin pel Pim Pam Pum Caòtico, que és una banda de punk rock. Uh, en sèrio? Sí, en sèrio? En, en serio? Sí, que abans eren caos etílico. Sí, Mm -hmm. I, després van passar a ser caòtico. Banda de punk rock de Gorain, a Àraba, a Euskal Herria, Son Johnny a la veu, Xavi a la batera, Morts al baix i Aguayo i Aguayico a les guitarres. A més, venen molt ben acompanyades de Fernando Medina, cantant de Reincidentes, i és que la cançó que escoltareu a continuació és una versionaca de la mítica banda sevillana. Per a totes vosaltres, el pim-pam-pum, la història se repite. Se Caótico, amb el cantant de Reincidentes... Amb Los Reincidestes, com diria sí, mestre Pallastre. <laughs> Haig de dir que no sonava gens ni mica Caótico, eh? Bueno, és, una, és un, bueno, és un matxambrat, no?, entre, entre sí, la cançó. Sí, i sí, perquè, a més, han tret això i al revés, també. Eh, una cançó de Caótico versionada... Per... Sí, Sí, a mi m'ha molat perquè Sí, tens raó amb el que dius, però... Ara són els cauti, cau, cautientes. Cauticocentes. Sí. Eh? I després seran els... Renticòticos, és més fàcil. Sí. A mi m'ha molat perquè, perquè no s'ha encarregat la cançó en el sentit de que era no, no. ben reconeixible, tot 100%. i que no sonava caòtico, però sonava eh, en aquest matxembrat que dèiem de mm -hmm. Confidentes. <laughs> Sonava una mica de tot. Molt bé. Més música combativa. Seguim en aquesta cinquena ronda. Més edició 466 especial. Festa Major de Sabadell. Ara és el torn del mestre Tecles. Estan de fe... Jo estic de festa major i vaig de festa major en festa major, que no sé ni on estic. I tiro, i tiro perquè me toca. Ara, ara en, el context és festa major del Raval, una altra banda que vaig veure, que aquests sí que ja els havia vist almenys un cop, són els Nafra. Fuà! Wow. Mira, tenim una etiqueta a, aquí mateix. A la Descomunal. No ho veieu, però jo ho veig. A la Descomunal i a algun altre lloc més. Sí. Amb Tenso i... Bueno, sí, sí. Grandiosos. Sí. Brutalíssims, amb el Nando ahí a, a la guitarra, el Nando que està tot arreu, amb, amb <laughs> xoc, amb... Bueno, amb un batec, no? Amb batec, uh mhm. -huh. sí. fent fanzines i fent històries. Està tot arreu. Eh, i, I mentre nosaltres estàvem de vacances, el Pim Pam Pum estàvem de vacances, doncs el mes passat van treure un disco. Sí, eh? Sí, el disc en qüestió es diu Més i Més i porta una cançó extreta d'aquest disc que es diu Vull fer-ho amb tu, però que no parla de, de sexe, o sigui, mm -hmm. no és fer-ho amb tu de, de sexe, sinó que parla de que són dos amics que diu si estàs fart de tot, si està, si la vida... Uh -huh. bueno, que si estàs fart si de tot i, i, vol, i vols fer a tot, uh mhm. -huh. doncs Fem-ho junts. Molt bé, clar que doncs sí. Doncs fem-ho. vull vull fer-ho amb tu. Petem-ho tot. Petem-ho tot. I res, és el que faran ara les zones de Can Capablanca. A petar-ho! petar ho petar endavant, eh? I encara eh, ara ho parlàvem amb el, uh mhm. -huh. amb el Pau, que sembla que en aquest disc hi van més encara sí. que, lo que hi anaven abans. Això m'ha semblat. Que bèsties. Són uns bèsties. Sí, la veritat és que Nafra sempre, sempre ens porta en el bo i millor i mai ens deixen indiferents aquí al pim-pam-pum. I... Perquè la Nafra es va fent grossa, no? Es va, cada cop és més gran, es va infectant, és, és una esquerda que no es pot regular. Ah, sí, sí, si no la tractes <laughs> segur que la infecció va més, això és, bé, és evident. <laughs> que puto que està avui el mestre Pou. Vale, pues de Nafra et toca a tu. Què? A mi? Què, ti um, què tiraràs ara? Doncs posarem una banda que ja ha sonat aquí el Pim Pam Pum, però vull que torni a sonar. És hardcore més metalero, més dur. És Wolf Down, eh, una banda anglesa que, que ja fa un temps que no toca, però la Larissa, la, la primera cantant, que és la cançó que posarem, cantava ella en aquesta ocasió, Um, després va tenir una altra banda que és molt més deadcore, que és molt més assequíssim, metalera, que són... Um, uh, eh, no em surt, és igual. No et sé ajudar aquí ara. No ho sabria dir jo tampoc. Ta no importa. Ta ja ho situarem. Sí que importa, però bueno, ja ho tornarem a dir si fa falta. I tant. Doncs eh, l'important és que aquesta noia, la veritat és que tenia una veu impressionant i va lluitar molt per, per poder tenir eh, temes candents i temes socials a dins de la banda, perquè aquestes coses a dins del hardcore a vegades és molt postureo i al final no, no importa tant. No hi ha res d'això. Exacte. I reu, us deixarem amb una cançó que es diu Rea Reality Slap, que vol dir una bufetada de realitat, i és una mica amb el sentit el que parla la cançó, de, de bé, que també estem en una dinàmica de que emborratxar-se, drogar-se és com la manera de dins del sistema de ser antisistema, una mica, o d'evadir-se del sistema. Sembla que hagi de ser així, però... Eh, així que jo, la meva recomanació personal és cadascú tingui la seva consciència, la seva realitat, intentar no caure en paranys, intentar ser una mateixa, no? que aquestes coses, el jo interior és superimportant important així que res, um, us deixem amb World Down, amb aquest Reality Slap. Som-hi. déu nhi com, com hi anaven. Cançó Down. de Parteu les criatures, eh, una miqueta. 100%, la Larissa, ja heu vist la veu, ara enteneu perquè ha fet death metal després. Sí, sí, no, no. anava, anava molt, molt encarada, i tant. I, i bastant sobrada. Sí. sí. sí. sí. Molt bé, déu nhi déu nhi si ens ha despentinat una mica aquest tema zarranga Venen no, del mestre posen. Pau. El grup que té ara es ven en Prison. Ara, ara t'ha sortit, eh? Ha sortit, m'ha costat molt, però sí, sí, és dead metal a tota castanya. A tota castanya. Molt bé. Bueno, aquesta tampoc és que anés massa lenta, però bueno... <laughs> Mireu, jo ara comencem l'última ronda, s'està acabant aquesta edició 466 i la meva darrera bala són Aveas Corpus, mítica banda de hardcore punk i rapcore, fundada a Madrid l'any 1993. El grup principalment mostra en les seves lletres missatges crítics davant del sistema capitalista i el rebuig del feixisme. M'acomiado de totes vosaltres amb un tema extret del seu penúltim treball, 20 anys de ràbia, 20 anys de sueños, editat per Potential Hardcore el 2013, disc commemoratiu del 20è aniversari de la banda. El tema amb el que m'acomiado compta amb les col·laboracions de Xune, de Dixebre i Òscar de Lujuria. Me'n vaig per tot l'Ual amb la ràbia i los sueños. Wow. La ràbia i los sueños. La rabia y los sueños La rabia cuando no hay otro camino La rabia y las palabras no sirven de nada La rabia cuando parece estar ya todo dicho rabia. Cuando ya no queda nada, nos queda la rabia, tan solo esta rabia. Quisiera, quisiera que todo fuera per distinto, que el odio no tuviera ningún champion que nadie más sin el la por decir lo que siento. Magar que la verdad huelga. Más manca la indiferencia de quien al mirarnos ya ven un problema. Quizá ves hay una violencia que sea comparable a esta. Más avezada, más puerca, más dura, de y con más muertos de pena dejáis más camino. que responder a la fuerza con fuerza. Quien desearos el mismo destino que nos han previsto, Veros bajo tierra y que sintáis un escobana un miedo Que nunca más tengáis el sueño tranquilo. Que la vuestra vida en tú. Habeas Corpus, amb, amb aquestes col·laboracions tan guapes de, del Xuna i de l'Òscar, perdó, de, sí, del Xuna i de l'Òscar, la Rabia i los sueños, bueno, no, no calia passar... En gallec, eh, a sí, més. Sí, a més molava molt perquè canviava l'idioma i, i bueno... Brutal, la, brutal. La veritat és que aquest 20 anys de ràbia, 20 anys de sueños, mm, l'he descobert fa poc i fa una pinta impressionant perquè hi ha jo, tots el, els grans temes de, de Beas. Crec que en el seu moment el vaig conèixer i pot ser que en tinguin algun amb cop el, no sé, crec Segur. que hi havia unes col·labores brutalíssimes, sí, sí, sí, que era, sí, refeien les seves cançons mm, donant-li el toque de la col·laboració, no? Fent... Sí. Bueno, que, que, que no serà l'última que soni, segur. I tant. Bé, bé, bé. bé. Molt bé, doncs pues arribem a, a la fi d'aquesta edició 466. Arriba uh. al final del programa, ho farem amb un parell de temes arranganos, però abans us recordarem que ha estat el primer programa de la temporada carregat de bona música combativa i amb transmissió en directe del pregó i xupinasso de la festa major, de, de la millor festa major dels països catalans, la festa major de les Barraques i Santa Rosalia. I també us hem informat dels concerts que podreu gaudir durant la festa major, com ara... Bueno, els hem dit... Com ara, moltíssims. Com, sí, Rodimentari, Crim, la Rudegels Club... Casparrata. Casparrata... Sí, Calanya. Sí, cala... Substratum. Sí. Tots. Sí, Totes? Sí. Poco sobre mi madre... No, po... no, no tant de bo. Sobre mi gata. Sobre mi gata, això mateix. Ah. Vale, pues ahí... Que és la cantant de... I... La Neus. La Neus, I tant. la Neus amb, amb un trallazo, totes en neu i perquè és impressionant. I, I vam intentar anar a les festes de Sants, també, vam intentar fer... Mm. Allí vaig veure un tros, deixeu-me us ho explico en directe, vaig, vaig veure un tros dels... Eh, els frac, la, ah, sí? Sí, la, funda, fotos. la fundació de, de, Cádiz, eh? de Ojo, eh. raperos eh? atípics de Cádiz. Aquests no és tan fàcil veure'ls, eh? No, és no. que to tocava tothom a l'hora. Hi havia quatre concerts que volia veure, a la un, mateixa hora. Un a les 9 i mitja i els altres tres a les 10. Buah, impossible. Com, buah, quan va acabar un, vaig anar corrents, vaig veure un tros de frac però, mm -hmm. i sobre mi gata ja havia acabat. Bueno, mira, cosa, bueno. sobre mi gata esperem i, i desitgem, i segur que sí, eh, que durarà molt temps i que faran molts més concerts i, i que els podrem veure més cops en directe. I, I tant, tant, sí. i tant que sí. Molt bé, doncs amb un parell de temes, com dèiem, acabarà aquesta edició. El primer dels últims el tires tu, Mestre Tecles. Mireu, l'última... L'últim bolo d'aquella nit de, de les festes del Raval eh, va ser un grup, una banda de Colòmbia, eh, de Bogotà, wow. que es diuen Sistema, i he triat un homònim del seu disc del 2022 que es diu Sistema. Homònimament parlant. La cançó que es diu... Sistema? Sistema, Tri... exacte. <laughs> Tri, homònim. I, I em va sobtar molt perquè el, el tio... O sigui, és, un, és una música així com molt fosca, no, no sé com dir-ho, ja ho escoltareu, i el cantant es fot un filtro a la, un, o un, un efecte que en el disc queda bé i tot, quasi és molt, no es nota gaire, diguéssim, li dona un rotllo, però no és molt exagerat, però en directe era molt potent. I a la primera cançó vaig dir, hola, mira, què fan? Però després, quan tot el concert era així, era com... Vas flipar. Mm, Buah. Sí, de fet no m'acabava de, de molar que hagués tant efecte, no? Però bueno, però bueno, però bueno. Això per gustos colors. Clar que sí. I res, jo us els presento des de Bogotà, Colòmbia, sistema, sistema, sistema. Som-hi! ah, no, no, que ara no, les tirem les dues. És veritat, no som-hi, no som perquè la última de les últimes la tira el mestre Pou. Sí, sempre ara, va així. L'última ronda, sempre les últimes dues cançons, doncs les fem més directes, per això ens estem acomiadant. I tant. I posarem una altra versió, eh, aquest cop de Puti Látex, oh. una banda que ara fan el 20è aniversari, que es diu aviat, de Barcelona, una electrobanda eh, de punky no sé ni com dir-ho, uh, de Sadomaso Punky. Una mica polvoreades, no? Sí, okay. sí, és una mica de l'estil, però 20 anys enrere, mm. però estan tornant. Des de fa un any o sí han tret algunes cançons noves, però no, posarem una cançó anterior i a més a més és una versió, per no pervertir tant l'ambient, posarem una versió de Paràlisis Permanente que és Autosuficiència. Hombre, buah. Amb aquestes dues cançonasses s'acabarà aquesta edició 466, especial pregó i especial xupinazo. Bona festa major, saballuts i saballudes, sabadellencs i sabadellenques, i, com sempre diem, ens trobem... Per les xarxes i pels carrers. Salut i, i revolta! Uh -huh! <laughs> a la xarxa i als carrers. Salut i revolta! revolta!